Allohdan boshqadan qo'rqish yarashmaydi insonga, xususan mo'minga. Mo'min faqat o'zining yaratuvchisidan qo'rqadi, o'zining bitta gunohidan qo'rqadi. Mana bu qo'rquv hosil bo'lganda u mo'minni ro'barosidagi hamma narsa unga bir e'tiborsiz bo'lib qoladi, unga qarshilik bo'lib turgan narsalar. Biz mana shu ruhdan mahrum bo'lganligimiz uchun ko'lankamizdan ham qo'rqib yashaymiz, birodarlar.